Manifestaldia endaiako geltokitik abiatu zen eta Santiago Zubian tindu gorrizko arroltzeak bota zituzten polizia frantsesaren kontra. Eta poliziek gasnegar eragilearekin jardoki zuten. Manifestaldiak palestinarre herriaren erresistentziarako eskubide aldarrikatu nahi zuen, Israelgo estatuak azaro astapenean abiatu zuen ofentsibaren aitzinean. Ez da inoiz justifikatua be bombardatzea be uh, azken finan zibilak eta batez ere kasuntan gehienak aujak eh, direlaik. Egerla desorekatua da eta badira pairatzen ari direnak, alegia palestindarrak eta israeldarrak baliatzen podere hortaz. Bai. Israel egetzak egin eskubide bideik ikera edo sarraski egiteko, eta baina ez doain baizik eta izugarrezko urte pilatan, urduan ez dik balio esateko baina jamasek ez dik zein dola eta ez, ez Israelek, hori baina askoz gehiago ez dik, eta inork gobernu guztik eta ana konplize dituk, eta Euskal enpresa buruek eta oroar Europar batasunak palestinarren kontrako sarraskian duten konplizitatea seinalatu dute. Uste dute konplizeak garela Europatikan eta salatu behar dugula egoera. Ezin da, hau da genozidio bat. Palestina erresistentzia egiten ari da eta Israel genozidio bat aurrera eramaten ari da. Ez doa batera, ez doa batera. Kafek beste... Euskal Herri eta Europako enpresa potxolo hainitz batzu bezala. Israelen eh, jardueraz eh, aproetxatzen ari dira eta e, palestinarren eh, zapalkuntzaz, hori, aberaz, aberaztasuna sortzen dute. Eta orduan, eh, ahi leporatzeko. Endaiatik abiaturik, irungo karriketan barrena segitu zuen mobilizazioak GAF trengintza enpresaren lantegiraino. Izan ere, GAF Euskal Enpresak milioika euroko kontratua izenpetu du Estatu Israel darrarekin Jerusalengo tranbia egiteko.